Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 6, 1986 Itinalagang obispo ng Talibon si Bishop Christian Well. Siya ang kauna-unahang obispong na italaga sa Diocese ng Talibon simula nang maitatag ito noong taong ding yon, ang diocese ay binubuo ng buong lalawigan ng Bohol. Napapasa ilalim ito sa kapangyarihan ng Archdiocese of Cebu bilang suffragan diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.